Türkçe үйренеміз. қадірлі радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда ауа райына байланысты кейбір термин және сөйлемдерді үйренуге тырысқан болатынбыз бүгінгі сабағымыз болса теледидар қолдану жөнінде бір кездері сиқырлы құты деп аталған теледидар бүгінгі күні үйлеріміздің қарапайым сонымен бірге қажетті бұйымына айналды дәулетті кедей бәрібір барлық үйде теледидар болады ол миллиондаған адамға бірдей уақытта үн қатады әрине теледидардың болымды жақтары секілді болымсыз әсерлері де бар себебі теледидар мағлұмат беру және көңілдендіріп қана қоймайды бір күнде көп уақытымызды алады бізді көрермен ретінде өзіне тәуелді қылады бұл жерде маңызды нәрсе қай каналды қай мақсатпен және қанша қарайтынымыз бүгінгі күні түркия радио теледидары жаңалық спорт ойын сауық білім беру спорт және балаларға арналған мен дүние жүзінің ең пайдалы органдарының бірі трт әрі радио тыңдаушыларына әрі көрермендеріне қызмет береді түркия үн радиосын тыңдап қана қоймай тәретенің телеарналарында көру және түрікшеңізді жетілдіру мүмкіндігіне иесіз деп үміттенеміз ардақты тыңдаушыларымыз енді диалогта кездесетін қарапайым сөйлем мен терминдерді үйрену үшін мұқият тыңдаңыздар лютфен телевизионы ашар теледидарды ашып жібересің бе Nasıl қалай ашамын қолдана kullanabilirsin. алыстан басқаратын жиһазды қолдануыңа болады Hangi düğmeye basacağım? қай түймесіне басамын Üstteki yeşil düğmeye basabilirsin. жоғарыдағы жасыл түймеге басуыңа болады Sesini açabilir miyim? дауысын ашуға бола ма Evet, açabilirsin. иә ашуыңа болады İngilizce yayın yapan kanal var mı? ағылшынша беретін арна бар ма 25. kanalda olabilir. 25 арнада болуы мүмкін Haberler nasıl? жаңылықтар қалай Saat başı kısa haberler var. сағат сайын қысқа жаңалықтар болады Sende Türk filmi var mı? сенде түрік кинофильмі бар ма Bende sadece çocuklar için film var. менде тек балаларға арналған фильм бар Türkçemi geliştirmeme yardımcı olabilirler. түрікшемді жетілдіруге көмектесуі мүмкін ардақты тыңдаушылар теледидарға байланысты кейбір сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар енді жаңа сөздерді үйренейік ачмак ашу узактан куманда алыстан басқаратын жиһаз дүйме түйме яйын трансляция хабар жаңалық Келіштірмек. жетілдіру yardımcı көмекші саат башы, сағат сайын қадірлі тыңдаушыларымыз бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі апта кездескенше сау болыңыздар Түркше үйренеміз